Bunlar e, elmli olmaq və ixlaslı olmaq bu hər bir insanın həyatında istər dəvət eləsin, istər eləməsin. Bu hər bir insanın həyatında ayrılmaz bir hissədir. Lakin dəvətçiyə xüsusi bir xüsusiyyətlər var ki, onu hər birimiz eləməliyik, hər birimiz onu bilməliyik. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين Dəvətçi deyəndə burada müəyyən bir e, vəzifəli insanlar nəzərdə tutulmur. Ki, onun yaxasına bir kartışka asılsa yazır ki, dəvətçiyəm. Yəni, hər bir müsəlman dəvətçidir. Hər bir müsəlman dəvətçidir. Peyğəmbər buyurur ki, bəlliğu anni və ləvəyə. Xitab edib bizi müsəlmanlara Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Və salatu və salam ala rasulillah nabiyina Muhammed və ala alihi və sahbihi ecmaîn. Rabbi şrah li sadri və yessir li amri və hlul uqdatan min lisani yefqahu qawli. Amma ba'd. Allah Subhanahu taala həmd olsun ki, Allah Subhanahu taala bizi e, müsəlman kimi yaşamağa müvəffəq edir. Bu Allah Subhanahu bizə verdiyi ən böyük nemətdir. Allah Subhanahu buyurur ki: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Mən bugün sizə olan nemətimi tamamladım və sizin üçün razı, İslam dinini razı olub bildiyin kimi onu, onu sizin üçün seçdim. Və təbii ki, bu Allahın bizə verdiyi ən böyük nemətdir, İslam neməti. Və bu nemət nə qədər böyük olduğu qədər başqa bir nemətlər də var, hansı ki, onlar bizim üçün dəyərlidir, önəmlidir. Məsələn, insanın öz nəfsi, öz canı onun üçün önəmlidirsə, deməli, o ona görə məsuliyyət daşıyır. İnsanın ailəsi, övladı, valideynləri, atası, anası, bütün bunlar onun üçün nə qədər önəmlidirsə, bir o qədər də insan buna görə məsuliyyət daşıyır. Və bu məsuliyyətlərin də ən böyüyü bizim dinimizdir, İslamdır. Və hər bir müsəlman, bir müsəlman olaraq Allah qarşısında öz dinini yaşamağa və yaşatmağa yəni onu təbliğ eləməyə, insanlara çatdırmağa Allah qarşısına borcludur. Bu hər birimizin borcudur. İstər hərəkətimizlə, istər sözümüzlə və istər yazımızla və ya başqa üsullarla biz bunu eləməliyik. İbn-i Qeym Rəhməllah buyurur ki, e, Allah yoluna dəvət etmək bütün peyğəmbərlərin, yəni elçilərin və rəsulların vəzifəsi olur. Yəni hər bir peyğəmbər Allah tərəfindən göndərilib ki, insanları Allahın dininə, tövhidinə dəvət etsin. Və Allah subhanət Allah Peyğəmbər s.ə.və e, əmr edərək buyurur ki, Quran-ı kərimdə Yə əyyuhəl müddəssir qum fənəndir. Ey paltarına bürünmüş Peyğəmbər, qalq və xəbərdar et. Və bu Peyğəmbər s.ə.və dəvət haqqında edilən ilk əmr idi. Demək ki, Allah subhanət burada Peyğəmbər s.ə.və buyurur ki, qalq və e, xəbərdar et. Demək ki, dəvət nə tələb edir bizdən? Dəvət bizdən tələb edir ki, çalışmaq lazımdır. İnsan oturan yerdə və ya hərəkətsiz bir vəzi vəziyyətdə insan dəvət edə bilməz. Demək, insan e, çalışmalıdır, cəhd etməlidir, müxtəlif vasitədən istifadə etməlidir ki, Allah yoluna e, dəvət edə bilsin. Allah subhantala qiyamət günü cəhənnəm əhlinə xitab edib buyuracaq ki, Ələm yətikum nədir? Məyər sizə bir xəbərdar edən gəlməmişdirmi? Qalu bələ qad cəənə nədir? Cəhənnəm əhli deyir ki, bəli, ey Rəbbimiz bizə xəbərdar edən bir kəs gəlmişdir. Demək bizim e, dəvət etməyimiz, insanlara haqqı, dini, tövhidi çatdırmağımız artıq insanlar üzərində öz borcumuzdan çıxmağımızdır. Və Allah Subhanahu huzurunda da dəvət edən insanlar üçün dəvət edənlər üçün, haqqı çatdıranlar üçün böyük bir şərəf olacaq. Niyə görə? Çünki onlar Allahın risalətini təbliğ edəcəklər və Allah təala o risalətin təbliği ilə insanlar qarşısında hüccət qaldıracaqdır. Və dəvət edən insan e, həvəsli olmalıdır, həvəskar olmalıdır. Nə isə deməyə çalışmalıdır Allah yolunda, dəvətdə. Nə isə deməyə çalışmalıdır. Yəni, e, təməlli göstərməməlidir. Çalışmalıdır ki, e, onu özünün bir e, ən böyük borcu kimi hiss eləsin. Bu da e, biz Əlbaxsaq Yasin surəsində Allah Subhanahu taala e, buyurur ki: "Və cəə rəculun min aqsal mədinəti yəs'a qala ya qum ittabil mursalin." Və şəhərin ucuna tərəfindən bir kişi gəldi. Yəs'a yəni qaçaraq hərəkətli bir şəkildə tələm-tələsik gəldi. Dedi ki: "Ey qovmum, mürsəllərə, yəni peyğəmbərlərə itaat edin." Demək ki, həmin o Əməlsadə kişinin şəhərin ucaq bir tərəfindən gəlib insanlar yalnız Allahın peyğəmbərlərini itaət etmək ilə çağırması nədir? Onun çalışmasını, onun həvəsini, nə qədər həvəsli olmasını e, göstərir. Onun məqsədi nə idi? Məqsədi o idi ki, Allahın əzabı onlara gəlməsin. Allahın əzabı nə qədər ki, gəlməyib, o insanlar Allahın mərhəmətinə qovuşa bilsinlər. Ki, o əzabdan xilas olsunlar. O, bu da e, inşallah qarşıda deyəcək dəvətçinin e, əxlaqından olmalıdır ki, dəvətçi insanlara çatdırmalıdır dəvəti nəyə görə? Mənim bir məqsədlər var. Yəni, dəvətçi ona görə deməməlidir ki, mən dedim, borcumdan çıxdım, çıxdım, yetdim. Dəvətçi çalışmalıdır. Dəvətçi daim çalışmalıdır. O haqda da inşallah e, danışarıq Allah əzinlə. Və Peyğəmbər s.ə.v hədisdə buyurur ki, Bəlliğu anni vələv əyə. Məndən bir ayə də olsa insanlara çatdırın. Və Peyğəmbər sallallahu başqa bir hədisdə buyurur ki: "Mən dalla ala xeyrin fələhu mithlu əcri fa'ilihi." Kim bir xeyrə yönəldərsə, o da o həmin insan xeyri edən insan kimi savab qazanır. Yəni əgər sən ona namaz qılmağı öyrətmisənsə, namaz qılmağı öyrətmisənsə bir kimsəyə və ya namazda edilən hər hansı bir əməli öyrətmisənsə, müstəhəb və ya vacib bir əməl öyrətmisənsə, o insan o əməl etdikcə daim sənə Allah qatında savab yazılacaqdır. Heç sənin xəbərin olmadan. Və biz gördük ki, Allah Subhanahu yolunu dəvət etmək çox önəmlidir və dəvət haqqında çox danışmaq olar. Quran-Kərimdə Allah Subhanahu dəvət haqqında e, orucdan və e, həcc kimi böyük ibadətdən daha çox ayələr bizə xatırladı. Yəni oruc haqqında baxsaq az ayələr var və ya həcc haqqında baxsaq az ayələr var. Amma dəvət haqqında bunlardan da çox əmə, e, əmrlər var Allah Subhanahu. Bu da nəyi göstərir ki, e, dəvət etmək e, çox önəmli bir əsasdır. Demək, dəvət edən üçün müəyyən bir şərtlər var. Mütləq dəvət edən o şərtlərə sahib olmalıdır ki, dəvətində xeyir və bərəkət olsun. Birinci, e, dəvət edən e, elmli olmalıdır. Dəvət edən insan birinci elm sahibi olmalıdır. Yəni, nəyə dəvət etdiyini bilməlidir. Ona elə elmli olmalıdır ki, həmin o dəvətçi e, günahda, günaha düşməsin və ya haqq yoldan kənara çıxıb insanları bidətə, xurafata dəvət etməsin. Deməli, dəvətçi birinci dəvət etdiyini bilməlidir. Allah sonra buyurur ki, فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهِ إِلَّا اللّٰهِ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكِ Allah Teala Peyğəmbər sallallahu buyurur, xitab edir ki, bil ki, yəni ey Muhammed, "Ennehu la ilahe illallah." Allahdan başqa ibadət olunacaq heç bir haqq məbud yoxdur. "Vestağfir li-zənbik." Və günahların üçün Allahdan bağışlanma demək. Demək, dəvətçi birinci eləməlidir? Birinci özü dərk eləməlidir, özü bilməlidir, özünü birinci Allah qarşısında təmizləməlidir. Ondan sonra e, başlamalıdır. E, bu əməlində ikinci şərt nədir? İxlaslı olmaq. Yəni, insan birinci bilməlidir, bilməlidir, dərk etməlidir, ondan sonra ixlaslı olmalıdır. Demək, dəvətin ikinci şərti ixlaslı olmalıdır. İxlas kimin üçün olmalıdır? Allah üçün. İxlas bizim dildə e, səmimiyyət kimi də tərcümə oluna bilər, vicdan təmizliyi kimi də tərcümə oluna bilər. Yəni, əsr ki, insan Allah qarşısında o etdiyi əməlini sırf Allah üçün etsin. Yəni, burada başqa dünya məqsədi, mal, dövlət və s. və s. şan, şöhrət belə məqsədlər olmasın. Sırf Allah üçün o əməlini etsin, ixlas da budur. Və ixlas haqqında Quran-ı kərimdə və Peyğəmbər s.ə.v. sünnəsində hə, yəni, məlumatlar çoxdur və Allah təala buyurur ki: "Və ma umiru illə liya'budullaha muxlisina lehu'd-din." Lehu'd-din hunafa onlara əmr olunmuşdur ki, yalnız dini Allaha məxsus edərək ibadət etsinlər. Yəni, dini sırf, yəni din əməllərini, ibadətlərini sırf Allaha, e, Allah xətrinə, Allaha xətr eləsinlər. Və həmsinin Allah subhanahu e, Quran kəmdə buyurur ki, Əl-ləzi xalaqəl mavtu vəl həyətə liyəbluvakum əyyukum əhsənu amələ. Allah təala buyurur ki, ölümü və həyatı yaradan odur. Niyə görə yaradıb? Liyəbluvakum əyyukum əhsən əmələ. Qoy sizi imtihan eləsin ki, görək hansınız daha yaxşı əməl sahibsiniz. Yəni, həyatın və ölümün yaradılmasının məqsəd budur. Ki, Allah talı insanları yaxşını pisdən, yəni mömini qeyri-mömindən və ya mömini kafirdən ayırt eləsin, bildirsin və insanlara onu hüccətlə göstərsin. Fudayl ibn-i Əyyəd, rahimə Allah, deyir ki, Əyyukum əhsən amələ, yəni hansınız daha yaxşı əməl sahibisiniz? Bu ayənin bu hissəsini tə təfsir edir və deyir ki, Huva axlasuhu və asvabuhu. Bu əməllərin ən ixlaslısı və doğrusudur. İxlaslı və doğru olanıdır. Deyirlər ki, ey Əbu Ali, kunyəsi Əbu Ali olur, Fudar ibn İyadın, mə axlasuhu və asvabuhu. Yəni, həmin əməllərin deyirsən, ixlaslı və savablı olmalıdır, yəni, doğrusu olmalıdır. Necə ola bilər bu? Deyir ki, İnnel əməl idə kənə xalisan və ləm yəkun savaban. Əgər iman, əməl ixlaslıdırsa, amma doğru deyilsə, yəni doğru istiqamətdə deyilsə, ləm, e, ləm yuqbəl. Yəni, ixlas var, amma doğruluq yoxdur əməldə. O əməl qəbul olunmaz. Məsələn, deyək ki, məsələn, e, bir insan ixlas ilə Peyğəmbər sallamını sevərək, Allah xətrinə Peyğəmbər kimi yolluq keçirir. İxlas var, səmmiyyət var. Amma nə yoxdur? Doğruluq yoxdur. Yəni, bu əməl doğru əməl sayılmır. Ona görə bu əməl nə olur? Bu əməl rədd olunur, qəbul olunmur. Niyə görə? Çünki burada e, Peyğəmbər s.ə.v-in dediyi yer itaət olunmur. Həmçinin də əməl ola bilər savab olsun, yəni doğru olsun, lakin ixlas olmasın. Yəni əksi. Buna da misallar çoxdur. Bunun üçün də misallar çoxdur. Yəni məsələn, e, insan fərz namazı qılır. Amma fərz namazını qılır ki, baxsınlar, desinlər ki, məsələn, bu, e, bu da ibadət edənlərdəndir. Bu da möminlər sırasındadır, bu da müsəlmandır. Yəni, niyyəti nədir? Niyyəti özünü insanlara göstərməkdir. Belə əməl də qəbul olunmaz. Sonra Rahim Allah buyurur ki, e, xalis əməl odur ki, Allah, Allah üçün olsun. Doğru əməl isə odur ki, Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsinə tabi olsun, uyğun olsun. Demək ki, nə deyir? Allah təala ayədə ki, buyurur: "Liyəblukum ayyukum ahsanu amalan" ki, sizin hansınız doğru əməl sahibi olduğunu bilmək üçün Allah təala sizə həyat və ölüm verib. Deməli, e, əməlin Allah üçün olması və bir də peyğəmbər sallallahu sünnəsinə müvafiq olmasıdır. Sonra e, Fudayl ibn İyad rahmehullah bu ayəni oxuyur. "Fəmən kana yercu liqa rabbih fəlyamal amalan salihan." Kim Rəbbi ilə görüşəcəyini ümid edirsə, yəni Allah ilə görüşməyi ümid edirsə qiyamət gündən, fəliyəməl əmələn salihən. Qoy, yaxşı işlər, salih əməllər görsün. Və lə yüşrik bi ibadəti Rabbihi əhədə. Və Rəbbinə edən ibadətində heç kəs ona şərik qoşmasın. Yəni, həm əməli salih olsun, doğru olsun, və lə yüşrik bi ibadəti Rabbihi əhədən, yəni əməli xalis olsun. Doğru olsun və xalis olsun. Və Əbu Hureyra radiyallahu anh deyir ki, e, Fudayl ibn Iyadın sözü qutardı burada. Əbu Hureyra radiyallahu anh hədisdə buyurur ki, e, Allah subhanət hala, yəni e, Qudsi hədisdir, Allah subhanət buyurur ki, e, Ənə əğnə şürəkə yəni şirk. Mən, mənə şərik qoşulanların e, möhtaçsızıyam, yəni möhtaçsız deyiləm. Siz, siz ki, mənə şəkildə qoşursunuz, bütləri, ağacı, daşı və s. Onlar hamısı möhtacdırlar. Lakin mən heç nəyə möhtac deyiləm. Mən amilə amelən əşək məi fihi qeyri tərəftuhu və şirkuhu. Kim bir əməl edərsə və o əməlində mənə başqasının şərik qoşarsa, mən onu və onun şirkini tərk edərəm. Yəni, onları hər ikisini baş-başa buraxaram. Yəni, mən artıq o, o bəndənin üzərindən öz mərhəmətimi çəkərəm. Və Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsində bu haqda, yəni ixlas haqqında hədislər çoxdur və hədislərin e, başında bir çox e, hədis kitablarının başlayan hədis ki var. O hədis də bu ixlas məsələsində və e, doğruluq məsələsində tad sayılır. O da həmin niyyət hədisidir. Bunu hər kəs çoxumuz bilirik. Allah Peyğəmbər sən buyurub ki, "İnnəməl əməl bin-niyyət." Həqiqətən əməllər niyyətlərə görədir. "Və innəmə likulli imrin mə nəvə." Və hər kəsə niyyət etdiyi veriləcək. Yəni, niyyət etdiyinin müqabilində savab və ya cəza veriləcək. Fəmən kənət hicrətu ilə Allah və rasulihi, fəhicrətu ilə Allah və rasulihi. Kimin hicrəti? Hicrət və istənilən bir əməli. Allaha və Rasuluna olarsa, onun hicrəti də Allaha və Rasuluna olar. Yəni, burada Peyğəmbərin hicrəti misal çəkib, lakin burada hicrət ümumi məna daşıyır. Və ya kimin hicrəti? Dünya malı və ya hansısa bir mənfət əldə etmək olarsa, hədisdə misal çəkilir. O imratın yenkifuhə, yəni nikah etmək bir qadın olarsa, fəhəccətuhu ilə məhəcər eləyhi. Onun hicrət etdiyi, hicrət etdiyinə görədir. Yəni, nə məqsədlə edibsə, o məqsədə görədir. Yəni, dünya istəyibsə, dünyanı da əldə edəcəkdir, amma Allah yanında heç bir savabı olmayacaqdır. Demək ki, e, insanın dəvətində elmli olması, ikinci isə ixlaslı olmasıdır. Və ixlas da bildik ki, nə deməkdir? İxlas, e, həm əməlin ixlaslı olması, səmli olması, həm də doğru olmasıdır. Bunlar e, elmli olmaq və ixlaslı olmaq bu hər bir insanın həyatında istər dəvət eləsin, istər eləməsin. Bu, hər bir insanın həyatında ayrılmaz bir hissədir. Lakin dəvətçiyə xüsusi bir xüsusiyyətlər var ki, onu hər birimiz eləməliyik, hər birimiz onu bilməliyik. Dəvətçi deyəndə burada müəyyən bir e, vəzifəli insanlar nəzərdə tutulmur ki, onun yaxasına bir kartoşka asılsın, yazsın ki, dəvətçiyəm. Yəni, hər bir müsəlman dəvətçidir. Hər bir müsəlman dəvətçidir. Peyğəmbər buyurur ki, bəlliğu anni və rəvayə. Xitab edin biz müsəlmanlara. Kimlər? Yəni, ey müsəlmanlar, məndən heç olmasa bir ayə. Yəni, demək ki, bizim hər birimiz dəvətçiyik. Sən ola bilər dəvətçinin öz ailəndə, dəvətçinin dostların arasında, dəvətçinin işində, yolda gedərkən. Yəni, hər bir yerdə sən dəvət edə bilərsən. Ona görə bu dəvətinin bərəkətli olması üçün müəyyən bir şərtlər var. O dediyimiz şərtlərdən əlavə olaraq, xüsusi, xüsusən dəvətçi mülayim olmalıdır. Dəvətçi mülayim olmalıdır. Dəvətçinin üzündən e, qəddarlıq, kin-küdurət, nifrət, belə acıqla baxmaq, belə şeylər olmamalıdır. Dəvətçinin üzündə təbəssüm olmalıdır. Dəvətçinin üzündə dəvət etdiyi anda mərhəmət hissləri olmalıdır onun, onun daxilində. Və həmin o mərhəmət hissləri onun üzünə sirayət eləməlidir. Yəni, üzündə hiss olmalı ki, bu insan mərhəmət görsənən insandır. Və Peyğəmbər s.ə.v hədisdə buyurur ki, İnnə rifqə lə yəkunu fi şeyin illə zəminu və lə umənüzə min şeyin illə şəminu. Mərhəmət, yəni mülahimlik hər hansı bir şeydə olarsa onu gözəlləşdirər və hər hansı bir şeydən çəkilərsə, olmazsa o işdə onu pisləşdirər. Bu e, Muslim rəvayət etmişdir. Və Şeyhul İslam İbn Teymiyyə rahmehullah buyurur ki, e, dəvətçi mütləq həlim olmalıdır. Həlim e, bizdə məsələn Azərbaycan deyir ki, məsələn yemək həlim bişir. Məsələn ət həlim bişir. Və ya məsələn aşı qaynayır, aş məsələn həlim salır. Nə deməkdir? Yəni ət həlim bişəndə necə olur? Əl vurduqca didələnir gedir. O, onu yiyən adam necə ki, əziyyət çəkməz, ona rahat olar, həmçinin dəvətsiz o cür həlim olmalıdır. Yəni, o cür mülayim, yumşaq olmalıdır. Hətta ona qarşı kobudluq edilsə belə, ona qarşı sərt davranılsa belə, o dəvətçi e, o qədər həlim olmalıdır ki, ona pis reaksiya verməsin. Yəni, səbrini, o mülayimliyini qoruyub saxlaya bilsin. Ona görə Şeyh Hüseyin demiş ki, mütləq dəvətçi həlim olmalıdır, yəni çox mülayim olmalıdır. Səbirli olmalıdır, nəyə qarşı? Ona verilən əzab, əziyyətə qarşı. Yəni, çünki dəvət elə bir şeydir ki, dəvətdəsənsə, reaksiya da görə bilərsən, xoşa gəlməyən söz də işilə bilərsən. Lakin nə eləməlisən? Gələksən, e, bu xüsusiyyətə sahib olasan. Və sonra buyurur ki, əgər həmin insan mülayim olmasa və səbirli olmasa, onun fəsadı islah etməyindən çox olacaq. Fikir verin, əgər mülayim olmasa və səbirli olmasa, daha çox fəsad edəcək, nəinki islah edəcək. Və biz bunun şahidi oluruq. Məsələn, bizdə çox vaxt e, görürsən ki, məsələn, kimsə e, güya dəvət edir, kiməsə nəyəsə başa salmağa çalışır və gəlir, başlayır danışmağa, başa salmağa. Sonra nə edir? Biraz keçəndən sonra sözü çəp gəlir, davadalaş edir, nə bilim, nəsə bir başqa səbirsizlik göstərir və s. Və elə, eləyəcək xeyir istədiyi bir şey körür, dağıdır, tökür. İnsan var ki, ailəsində, məsəl üçün, atasına hansı dəvət eləməyə çalışırdı, lakin sərt üsullarla başladığına görə, sərt reaksiya verdiyinə görə, bir neçə illərlə valideynləri onu yaxın buraxmırlar danışmağa. Onun sözünü dinləməyə çalışmırlar. Niyə görə? Ona görə ki, o o qədər sərt üsulla yanaşıb ki, o qədər sərtlik göstərib ki, artıq valideynlər ondan qaçırlar. Ona görə ki, bax, bu mülayimlik və səbir olmayıb. Ona elə İbn Teymiyyə rəhməhullah buyurur ki, əgər olmasa, orada fəsadı daha çox olacaq. Fəsadı daha çox olacaq. Və başqa bir yerdə İbn Teymiyyə rəhməhullah buyurur ki, kim e, şəriət əsaslarına, yəni Qurana və sünnəyə fikir versə, araşdırsa, görər ki, şəriət insanlara qarşı tövbə qapısından olduqca mərhəmətlidir. Yəni, nə mənada? Məsələn, görürsünüz, e, Allah Subhanahu tövbəni qəbul edir hər bir halda, düzdür? Yalnız iki haldan başqa. Yəni insan nə qədər günah eləyir eləsin, Allah Taala tövbə qapısını bağlamır. Tövbə qapısını həmişə açıq saxlayır. 100 nəfəri qətlə yetirən o e, kişinin ki hadisəsi var, o haqda hədis gəlir. Bir nəfər 100 nəfəri e, qətli yetirdilməyinə baxmayaraq, yəni Allah Subhanahu bağışlayır. Nəylə bağışlayır? Çünki hələ o tövbə eləyə bilməmişdi. Amma gedirdi tövbə eləməyə. Yəni, Allah subhanətən insanlara qarşı o qədər mərhəmətlidir. Əgər kim tövbə edirsə, ölməmişdən öncə, yəni ruhu boğazına dirənməmişdən öncə və bir də günəş batdığı yerdən doğmadıqca, çıxmadıqca Allah subhanətən onun tövbəsini qəbul edir. Nə qədər günah etsə belə. Və bu, onu göstərir ki, şəriət e, insanlara e, mülayim nə qədər davranıbsa, dəvətçi də buna e, bu, örnək götürərək bu əsası o qədər e, dəvətində mərhəmətli olmağa çalışmalıdır. Və həmçinin e, Peyğəmbər hə-, həyatına baxsa, baxdığı nümunələr çoxdur. Sadəcə bir nümunə e, qeyd eləmək olar ki, Peyğəmbər s.ə.v bir gün eşidir ki, ona xidmət edən bir yahudi oğlan xəstələnib. Yahudi idi, yahudilərin də Peyğəmbər s.ə.və və müsəlmanlara qarşı ədavəti məlum idi. Onlar çox sərt davranırdılar Peyğəmbər, Peyğəmbər və əslamına qarşı. Və Peyğəmbər s.ə.və eşidir ki, həmin oğlan xəstələnib və gedir onu ziyarət eləməyə. Və gəlir, onun yanında oturur və başlayır onun İslamı dəvət görüşü artıq e, əldən gedir, yəni artıq ömrünün axırlarına yaxınlaşır və Peyğəmbər onun başlayır dəvət eləməyə. Yəni, oğlan xəstədir, acizdir, ölür, heç kəsə lazım deyil. Yəni, nə Peyğəmbərlə gəlib döyüşə bilməyəcək, nə əlinə silah götürməyəcək, nə işləyib qazanıb, nəsə bir müsəlmanlara xeyir verməyəcək. Yəni, artıq dünyadan gedir bu insan və Peyğəmbər başlayır onu dəvət eləməyə. Oğlan ata-anasına baxır, çünki ata-anası Yahudidir, bilir ki, onlar ədavətdirlər Peyğəmbərə qarşı. Atası deyir ki, bəs Əbulqasımı itaət elə. Və Peyğəmbər səsəm onu dəvət edən, o Peyğəmbər səsəm dəvətini qəbul edir, şəhadət deyir, deyir və dünyasını dəyişir. Və Peyğəmbər səsəm nə deyir? Peyğəmbər səsəm nə deyir? Peyğəmbər səsəm deyir ki, Allaha şükürlər olsun ki, bir nəfəri mənim vasitəmdən cəhənnəmdən xilas edədir bir nəfəri mənim vasitəmlə cəhənnəmdən xilas edir. Peyğəmbər buna görə şükür edirdi. Görün, nə qədər Peyğəmbər mərhəmətlidir. Amma biz e, çox təəssüflər olsun ki, bugünkü bir çox insanlar var ki, dəvət etməyə çalışır ki, ətrafında adamlar çoxalsın, nə bilim, reytingi çoxalsın, nə bilim, hansısa bir cəmiyyətin təşkilatının üzvüsə cəmiyyətin üzvləri çoxalsın, nə bilim, hansısa bir partiyaya kimləsə sayı çoxalsın, yəni bu ərəb dünyasında daha çox görsənir. Yəni, e, məqsəd dində bu deyildir. Peyğəmbərimizin belirləməsi, Peyğəmbərimizin məqsədi insanları cəhənnəmdən, cəhənnəm oduna düşməkdən xilas etməkdir. Və biz də Peyğəmbərimizin örnək götürüb, insanlara qarşı belə bu cür mülayim olmağa çalışmalıyıq. Dördüncü əsas dəvətdə odur ki, insan danışarkən, dəvət edərkən münasib, yumşaq sözlər seçməlidir. Yəni, danışarkən, dəvət edərkən yumuşaq ifadələr, yəni rahat ifadələr istifadə etməlidir ki, qarşıdakı tərəfə əziyyət verməsin. Yəni kobud şəkildə gəlib, ay filan kəs, niyə belə edirsən? Olmaz belə, haramdır. Nə, nədir, nədir, nədir, belə olmaz belə danışmaq. İnsan dəvətdə danışan üçün çox mülayim olmalıdır. Bu mülayimliyi ilə yanaşı sözlərində, ifadələrində e, gözəl sözlər seçməlidir. Baxın, məhz Allah s.ə.q. əhl-i kitabı necə xitab edir? Deyir ki, yə əhl-i kitabı, lə təğlu fi dinikum. Allah s.ə.q. əhl-i kitabı haradasa lənətləyir. Yalnız həddlərini aşan, həddlərini aşan və keçmiş əməllərini tövbə eləməyənləri lənətləyir. Amma xitab eləyəndə, yəni əhl-i kitabı xitab eləyəndə, məsələn, Allah s.ə.q. lənətləyib yahudiləri etdikləri əməllərə görə əvvəl artıq ölüblər, gediblər, onları lənətləyib. Amma hal-hazırda olan əhl-i kitabı və yahudləri Allahdan lənət deməyib. Deməyib ki, Allah subhanətələ Allahın sizə lənəti olsun, ay nəsranlar, ay xristiyanlar. Dinimizdə həddaşmayıb. Deyir ki, yə əhl-i kitab, ey kitab əhli, onları kitab, kitaba nisbət elədi. Yəni, hansı kitab? Hansı ki, mən göndərmişdim o kitabı sizə. Yə əhl-i kitab, lə təğlu fi dinikum. Dininizdə həddinizi aşmayın. Yəni görün nə gözəl üslubda, nə gözəl e, bir ifadə ilə Allah Subhanahu əhl kitabə xitab edir. Niyə görə? Çünki Allah Subhanahu öz peyğəmbərini göndəribsə, peyğəmbərinin ədəbli olmasını, ədəbli formada xitab eləməsini Allah Subhanahu ona əmr edir. Ona görə ən gözəl formada, ən gözəl ifadə şəklində Allah Subhanahu onlara xitab edir ki, öz dininizdə ifrata varmayın. Və həmçinin e, Allah Subhanahu başqa ayədə ki, "Qul ya əhlül kitabi" Ta'alu ilə kəlmətin səvain beynənə və beynəkum. Deyir ki, ey kitab əhli, yenə də Allah Subhanahu onlara ey kitab əhli deyə xitab edir ki, gəlin aramızda ortaq bir e, sözlə razılaşaq. Və e, bu kimi ayələr çoxdur. Allah Subhanahu başqa e, qövmləri, yəni yahudları və əhl-i kitaba xitab edəndə Allah Subhanahu onlara e, bu şəkildə xitab edərdi. Bu nədən irəli gəlirdi? Ona görə ki, Allah Subhanahu e, dəvətin haqq olmasını əsas götürüb demirdi. Yəni, bir şeyin haqq olmağı kifayət eləmir. Bir şeyin haqq olmağı kifayət eləmir. Ona görə ki, Allah s.ə. Peyğəmbərsən buyurur ki, əgər sən sərt ürəkli olsaydın, kobud olsaydın, onlar hamısı sənin yanından qaçardılar. Baxmayaraq ki, Peyğəmbərsən. Baxmayaraq ki, sənə mələk gəlir, vəhiy gətirir. Yəni, bir şeyin haqq olmağı kifayət eləmir. Onunla mütləq o e, müəyyən səbəblər lazımdır ki, insanlar onu qəbul edə bilsinlər. Və həmçinin İbrahim aleyhissalam öz atası, bilirsiniz ki, İbrahim aleyhissalam atası bütlərə ibadət edirdi və hətta özü büt, büt düzəldən e, bir insan idi və İbrahim aleyhissalam atasına dedi, Yə əbəti, lə təbudu şeytan, ey atacan, atacan, deyir ki, şeytanı ibadət etmə. İbrahim aleyhissalam ən gözəl ifadəni seçdi və atasına müraciət etdi. Baxmayın ki, atası şeytana, yəni bütlərə ibadət edirdi və hətta büt düzəldirdi. Amma bununla yanaşı İbrahim əsəlam ən gözəl e, şəkildə atasına xitab edirdi. Və həmçin Allah s.ə.v. Musa ə.səlamı və Harunu e, Fironun yanına göndərəndə onlara əmr etdi ki, وَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا Ona çox mülayim sözlərlə gedin danışın. لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرَ o yaxşı. Bəlkə o xatırlar və qorxar. Və Peyğəmbər s.ə.v başqa krallara, o vaxt bilirsiniz ki, e, Hudeyviyyə sülhündən sonra Peyğəmbər s.ə.v e, Məkkəyə gedmək istəyir, ümrə eləmək istəyirdi və müşriklərlə 10 illik müqavilə bağladılar və Peyğəmbər s.ə.v geri qayıtdı Hudeyviyyə sülhündən və sonra Peyğəmbər s.ə.v başladı başqa ölkələrin rəhbərlərini, başqa ölkələrdə olan insanları dəvət eləmək İslama. Və Peyğəmbər s.ə.v məktublar yazıb göndərdi və məktublara yazıb göndərəndə görün necə yazıldı Peyğəmbər s.ə.v min Muhammedin Resulillah ilə azimir Rum. Allahın elçisi Muhammeddən Rumun, e, yəni Rumların e, möhtəşəm və ya əzəmətli padişahına. Yəni fikir verin. Onların rəhbərinin nədir? Azimur Rum. Yəni onu təriflədi Peyğəmbər Bu nə idi? Bu üslubda gözəl ifadələr seçmək üçün baxmayaraq ki, kafir idi, amma Peyğəmbər bunu dəvət etmək üçün, dəvətə onu yaxınlaşdırmaq üçün e, Peyğəmbər onu bu cür e, ifadə ilə dəvət edirdi. Və həmçinin də farslara göndərəndə və ya Misir e, padşahına göndərdiyi məktubda Peyğəmbər sallallahu e, bu cür ifadələrdən istifadə edir. Hətta Suhudeybiyyə sülhünün özündə təsəvvür edin gəlmirsən e, ümrə eləməyə, yəni Peyğəmbər vaxtını təsəvvür edir ki, ümrə eləməyə gəlib hamı, hamı hazırlaşıb məşəqqətli yolla piyada, dəvə ilə, qatırla və s. miniklərlə gəliblər, o əziyyətli yolu gəliblər, çata-çatda deyirlər ki, bəs olmaz ömrə eləmək. Necə gəlmişsə, indi qaydan qala. Və hələ şərt kəsirlər, müqavilə bağlayırlar və şərtlər də, müqavilə də hamısı olanın öz xeyrinədir. Belə bir halda insanın qəlbinə nə qədər nifrət olar? Təbii ki, aşıb daşar bizim nifrətimiz. Lakin Peyğəmbər sənə fikir verin, həmin o şərtləri qoyan, o cür sərt reaksiyalar verən e, həmin o şey, elçiyə Qureyşin elçisi deyir ki, Əntəhətə e, ya Əbəl Valid Ərəblər e, bir-birini çox mülayim tərzdə çağırmaq üçün onun adını demirlər. Onun kunyəsini çağırırlar. Bu nədir? Bu hörmət, ehtiram və istilik münasibəti bildirir. Və Peyğəmbər o müqavrəni yazan həmin o müşrikə deyir ki, ey Əbul Vəlid, qutardın mı artıq müqaviləni yazıb tamamladın mı? Yəni, Peyyəməsəm ən gözəl, ən mülayim söz seçdi ona dedi ki, bəlkə onun qəlbində bir yumuşaqlıq olar, bir mərhəmət hissləri oyanar və təbii ki, e, həmin o e, Suheyl ibn Amr, həmin o müşrik, sonra İslamı e, qəbul edir. Və Peyyəməsəm başqa bir hədisə bu ki, yəssiru və lə tuassiru. Bəşşuru və la tuməssiru. Peyğəmbər səhəsi buyur ki, asanlaşdırın, çətinləşdirməyin. Müjdələyin, insanları ürkütməyin. Bu haqda e, Peyğəmbər səhəmdən başqa hədislərdə mövcuddur. Lakin e, bu e, işdiləmizin inşallah ki, kifayət qədər fayda vardır. Və həmçinin dəvətdə mühüm bir amillərdən biri də xoş rəftardır. Xoş rəftar. Dəvətçi mütləq xoş rəftarlı olmalıdır. Peyğəmbər s.ə.v öz dəvətində həmişə xoş rəftarı ilə seçilərdi. Bir dəfə bir dəfə Peyğəmbər s.ə.v cəmaat ilə namaz qılarkən cəmaat ilə namaz qılarkən e, bir nəfər gecikmişdi. Sahabələrdən biri namaza gecikmişdi. Və sahabə məscidə girər girməz, girər girməz Allahu Akbar deyib namaza girdi və rükü vəziyyətində qaça-qaça gəldi, qoşuldu səhvə. Ki, Peyğəmbər rüküdən qalxa, qalxana qədər sallallahu aleyhi ve sellem, rüküdən qalxana qədər bu gəlib çatsın, e, rüküyə çatmış olsun. Namaz qutarandan sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve kim idi o? Ləki, sahabə deyir ki, mən idim ya Rasulullah. Peyğəmbər sallallahu dedi ki, Allah sənin, Allah sənin həvəsini artırsın. Yəni, ibadətə həvəsini artırsın. Amma bir daha belə eləmə. Peyğəmbərsən demək ki, utanmırsan, neçə oğlansan, neçə kişisən, ayıb deyil sənsin, gör neçə yaşın var, heç sənə yaraşar. Nə bilim, cürbəcə ifadələr, hansı ki, biz becərini işlədirik. Amma Peyğəmbərsən nə dedi ki, Allah sənin həvəsini artırsın və bir daha və bir daha belə eləmə. Və Peyğəmbər s.ə.v-in bu haqda, e, bu davranışlar haqqında məlumatlar e, olduqca çoxdur. Yaxşı, biz e, dəvətin önəmini bildik və dəvətdə hansı şərtlər olmalı olduğunu bildik və bir də bir mövzu var ki, o da önəmlidir. Biz necə dəvət etməliyik? Biz necə dəvət etməliyik? Dəvət üçün ən əsas iki üsul var. Birinci üsul odur ki, yaxşı örnək olmaq. Birinci üsul, yaxşı, gözəl örnək olmaqdır. Allah Subhanahu Quran-Kərimdə buyurur ki: "Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun." Sizin üçün peyğəmbərdə gözəl bir örnək vardır. Sizin üçün peyğəmbərdə gözəl bir örnək vardır. Və peyğəmbər sallallahu hər birimiz üçün örnək olmalıdır. Buna görə biz Allah Subhanahu bu ayəsinə uyğun olaraq bu ayəyə əməl edərək biz peyğəmbər sallallahu həyatını hər bir səhifəsini öyrənməliyik. Peyğəmbər həyatını müsəlmanların bu iki gündə çox səhvə yol verməyin səhvi nədir? Çünki onlar Peyğəmbər səsəmin davranışlarını öyrənmirlər. Peyğəmbər səsəmin həyatını az oxuyurlar. Peyğəmbər səsəmin sirasını hər dəfə oxuduqca insan daha da onu yaxşı dərk edir və daha da doğru istiqamı tuta bilir. Çünki bu 23 il bir insanın, yəni Allah Rəsulunun həyatıdır. Allah Rəsulunun həyatıdır, Allah Rəsulunun davranışıdır. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v həyatını e, hər səhifəsini əzbərləyənə qədər mütləq oxumaq və dərk etmək lazımdır. Həqiqətən də bunda Allah s.ə.v buyurur ki, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ Həqiqətən sizin üçün Peyğəmbərdə gözəl bir örnək vardır. Örnək nədir? Örnək e, odur ki, sən bir şeyi bir öyrənirsən, bir insana baxırsan və onun kimi olmağa çalışırsan. Və bizim də e, Peyğəmbər s.ə.və oxşamağımız, onun kimi olmağa çalışmamız bizim Allah qatında dərəcəmizin yüksəlməyinə səbəbdir. Allahdan diləyək Allah bizi Peyğəmbər s.ə.v-in yolu ilə gedən və əməllərində, Peyğəmbər s.ə.v əməllərində bənzəyənlərdə olsun. Və İbn-i Qeym Rahimullahın gözəl bir sözü var. Bu, e, e, yəni, gözəl örnək olmaq haqqındadır. İbn-i Qeym Rahimullah buyurur ki, Uləmə su جلسوا على أبواب الجنة يدعون الناس إليها بأقوالهم ويدعونهم إلى النار بأفعالهم İbn-i Qeym buyurur ki, pis alimlər, pis alimlər, yəni alimlər deyəndə burada yalnız e, elmi olub, alim kimi tanınmış insandan gelmir söhbət. Bura indi onun deyəcəyi sözlərdə vəsf olunan hər bir insan daxil ola bilər. Deyir ki, e, pis alimlər onlardır ki, onlar cənnətin qapları qarşısına oturublar. Onlar öz sözləri ilə insanları cənnətə çağırırlar. Amma öz əməlləri ilə insanları cəhənnəmə çağırırlar. Yəni, sözləri ilə insanları cənnətə çağırırlar. Əməlləri ilə insanları cəhənnəmə çağırırlar. فَكُلَّمَا قَالَتْ أَقْوَالُهُمْ لِلنَّاسِ هَلُمُّ قَالَتْ أَفْعَالُهُمْ لَا تَسْمَعُوا مِنْهُمْ Onlar hər dəfə insanlara söz ilə dedikdə ki, gəlin cənnətə gəlin, əməlləri deyər ki, onu qulaq asmayın, onu dinləməyin. فَلَوْ كَانَ مَا دَعُوا إِلَيْهِ حَقًّا مَا دَعُوا إِلَيْهِ, ما دعوا إليه حقا كانوا أول المستجibin له. Əgər onların dəvət etdikləri həqiqətən haqq olsaydı, elə birinci onların özləri ona itaət edərdilər. Yəni, dediklərinə itaət edərdilər. İbn-i Qeym Rəhmanın bu sözünə baxanda görür ki, deyir ki, pis alimlər onlardır ki, danışırlar sözləri ilə. Amma əməllərində neynirlər? Əməllərində cəhənnəmə çağırırlar. Sözləri ilə cənnətə çağırırlar, əməlləri ilə cəhənnəmə çağırırlar nə deməkdir? Yəni, onların sözləri ilə əməlləri uyğunluq təşkil etmir. Yəni, sözdə yaxşıdırlar, amma örnək olmaqda pisdirlər. Örnək olmaqda, yəni ibrət olmaqda ki, baxasan bu insana, sən də onun kimi olmağa çalışasan və onun kimi ibadət edəsən, o, bu xüsusiyyətdə olmağa onlar yaraşmırlar. Və bu haqda, e, örnək olmaq haqda Peyğəmbər s.ə.v-in həyatında, sirasında olduqca böyük bir ibrətlər var ki, e, hər bir kəs e, çalışmalıdır ki, onları oxuyub və öz həyatını tətbiq etsin. İkinci dəvətin e, üsullarının odur ki, ən əsas üsullar bunlar. Birinci, örnək olmaqdırsa, ikincisi də çatdırmaqdır. Çatdırmaq, dəvəti çatdırmaq ikinci əsasdır və çatdırmaq sadəcə danışmaq deyil. Çatdırmaq danışdığını danışdırmaq gözəl bir tərzdə insanlara çatdırmaqdır. Çatdırmaq, insanları gözəl bir şəkildə onu başa salmaqdır. Allah Subhanahu buyurur ki, e, Quran-ı Kərimdə buyurur ki, "Mə alər rasuli illəl bəla." Peyğəmbərin üzərinə düşən borc və ya vəzifə yalnız çatdırmaqdır. Yəni təhsil oxumaq deyil ki, Quranın Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm gəlsin, Quranı oxusun və desin ki, artıq mən sizə çatdırdım. Peyğəmbər səsəni bələq edirdi, bələq. Yəni, həm deyirdi, həm dediyinə israr edirdi, israrla dəvət edirdi. Yəni, bir dəfə dedi, gedmirdi. Çalışırdı ki, bir neçə dəfə, hətta e, Peyğəmbər həyatına baxsa, bir çox avladı Peyğəmbər axıra qədər, son fürsətə qədər Peyğəmbər dəvət edərdi, eyni bir insanı. Bu nə edir? Bu bələqdir. Və həmçinin Peyğəmbər səsələm onlara onu çatdırıb hər, hər kəs özünə uyğun tərzdə çatdırardı, başa salmağa çalışardı. Məsələn, bədəvi gəlib ondan soruşanda, bədəvi üçün Peyğəmbər durub uzun-uzaq danışmazdı. Yəni, çöl, çöldən gələn o kətçi ələb gələndə, Peyğəmbər durub onun üçün çox xırdalığa gedməzdi. Ona əsas şeylər öyrədərdi Peyğəmbər səsələm və onun başa düşəcəyi tərzdə öyrədərdi. Bu nə edir? Bu Peyğəmbər ona görə eləyərdi ki, Çünki ona o, o cür tərzdə çatmalıdır. Amma Peyğəmbər yanına şair gələndə və daha elmli bir insan gələndə Peyğəmbər səsələm ona onun öz səviyyəsini çatdırmağa çalışardı. Əgər Peyğəmbər səsələm onunla bədəvi ilə danışdığı kimi danışsaydı, o ondan qəbul eləməzdi onu. Ona görə Allah Subhanahu Quran-ı Kərimdə müxtəlif üsullarla ayələr göndərib. Müxtəlif üsullarla həm bədəvinin başa düşəcəyi ayələr də var, həm şairin başa düşəcəyi tərzdə ayələr var idi, həm alimin başa düşəcəyi tərzdə ayələr var idi. Bu nədir? Bu bəlağdır, yəni çatdırmaqdır ki, hər kəsə öz e, başa düşəcəyi tərzdə haqqı, dəvəti çatdırmaqdır. Və təbii ki, e, bu yəni haqqında danışdığımız qısa formada məlumat verdiyimiz amillər nə üçündür? Bunlar e, hər birimizə lazımdır. Bax, məsələn, hamımızın ailəsi var, uşağı var, yoldaşı var, qohumları var. Biz onların arasına necə dəvət etməliyik? Bir çox ailələrdə görürsən, problem olur. E, uşaq böyüyür, ibadətlərdə məsələn zəif olur. Ata şahid edir ki, məsələn, uşaq məsələn, namaz qılmaq istəmir, namaz qılmağa həvəssizdir, nə bilim, günahlara meyillidir və ya həyat yoldaşı haqqında şikayət edir və ya valideynlər haqqında, qohumlar haqqında. Müsəlman çalışmalıdır ki, o dediyimiz, o danışdığımız bəndləri birinci öz həyatında tətbiq edəsin. Yəni necə? Əgər bir insan mülayim deyə özünü öyrəşdirmirsə, o isə mülayim ola bilməyəcək. Bilir ha, mülayim olmaq lazımdır dəvətdə. Bilir. Amma əgər o öz nəfsini mülayimliyə tərbiyələndirməsə, səbirli olmağa tərbiyələndirməsə, ixlaslı olmağa tərbiyələndirməsə, xoş sözlərlə danışmağa tərbiyələndirməsə, o insan heç vaxt dəvətdə onu tətbiq edə bilməyəcək. Niyə görə? Çünki birinci özündən başlamalısan. Allah s.ə. necə buyurdu Peyğəmbərə? Ya yuhəl müddəthir, qum fəəndir. Və thiyəbəkə fətahir. Allah sonra birinci deyir ki, ey bürünmüş Peyğəmbər, qalx insanları xəbərdar et. Və thiyəbəkə fətahir. Paltarını təmizlə. Yəni, birinci özündən başla. Birinci özündən başla, sonra insanlara təbliğ elə. Hələ bunu Allah sonra Peyğəmbərə buyurur. Hansı ki, biz Peyğəmbər səsəmin həyatına baxsaq, Peyğəmbər səsəmin cahiliyyət dövründə həm mülayim olub, həm səbirli olub, həm əxlaqlı olub, həm doğru danışan olub. Bütün gözəl xüsusiyyətləri Peyğəmbərsində var idi. Ona görə Allah Subhanahu peyğəmbəri buyurub ki, biz ondan örnək götürək və onun kimi olmağa çalışaq. Ona görə insan əgər öz nəfsini öyrətməsə, dediyimiz o gözəl xüsusiyyətlərə dəvətdə heç vaxt onları tətbiq edə bilməyəcək. Mütləq dəvətdə səbirsizliyə yol verəcək. Mütləq dəvətdə kobud rəftar edəcək, kobud sözlərlə danışacaq. Ona görə birinci insan öz nəfsini tərbiyə etməlidir. Və dəvət etmək üçün e, təkcə danışmaq və e, hər hansı xüsusi bir vasitə yoxdur və dəvət etmək üçün bizim qarşımızda vasitələr çoxdur. Əgər sən hər hansı bir vasitə ilə dəvət edə bilərsənsə, sən o vasitə ilə dəvət edə bilərsən. Dəvət üçün müəyyən bir üsul yoxdur. Əsas odur ki, sən o insana çatdırmaq istəyən o haqqı çatdıra biləsən. Və dəvətin də ən e, birinci dəvət olması e, məsələsi tövhiddir. Yəni, la iləhə illallah Muhammed Rasul kəlməsidir. Və Peyğəmbər s.ə.v elçilərini göndərəndə harasa, məsələn, e, Yəmənə göndərəndə Peyğəmbər s.ə.v öz elçilərini dedi ki, siz gedəcəksiniz əhli kitab yaş yaşayan bir yerə. Muazza radiyamanı deyirdi. Deyir ki, siz gecəsiniz əhl kitab olan yerə. Dəvət eləyəcəyiniz ilk əməl, ilk iş Lə iləhə illallah kəlməsi olsun. Muhammed Rasulullah. Yəni, birinci buna dəvət edilməsidir və sənin də dəvətin birinci bu olmalıdır. Niyə görə? Çünki tövhid bütün əsasların əsasıdır. Əsasların əsasıdır. Onun Allah s.ə.v. deyir ki, Allah s.ə.v. bizi haqqa, haqq yolla dəvət edən dəvətçilərdən etsin. Allah s.ə.v. bizim dəvətimizi bərəkətləndirsin. Və Allah Subhanahu bizi ixlaslı bəndələrindən etsin. Və Allah Subhanahu bizim dilimizi, əməllərimizi və davranışlarımızı mülayim etsin insanlara qarşı və bizi də insanlara qarşı bir rəhmət olaraq Allah Subhanahu öz dərgahında mərhəmətli bəndələrindən yazsın. Subhanakallahumma və bihamdika, əşhadu an la ilaha illa əntə, əstəğfiruka və etûbü ilayk.